necutima visito. En la monato julio 2018, la sideio de unuigintai nazioi en Noviorco ricevis necutiman visiton. En formala vesto cae eleganta cravato, la ociara Johano Paolo Guerra Barrera sin presentis tie cae estis acceptita de la secretariino quiu respondas pri la junularo. La knabo jam publikigis du libroin, ambau en la portugala kaj angla lingvoi. En la jaro 2017 li gainis premion en concurso de NASA la usona agenteio por cosmai esploroi. Li verkis rakonton kiu okazas en cosma stazio. La cefa celo de la visito estis peto. Li mane scribis leteron al autoritatuloi en uno. Mi havas specialan peton al vi. Bon volu inclusivi la portugalan lingvon inter la oficialain lingvoin de uno. Tio faros nin pli fortai por pledi por niai ideoi cae proiectoi, porque la mondo farigiu pli bona loco por ciui. Li interparolis ancau prist sciensoi, tecnologio, renovigado, natur protectado, reciclado de materialoi, respecto al ciui homoi, cae pri felicio. Cetio relatas alla tiel nomata agendo 2030, quiu en havas dec sep mondain celoin. Ili concernas dauri povan progreson, cae congruas cun la ideoi cae agoi de la iuna Johanno Paolo, declaris la secretariino. Si avitse la knabo commentis, ne gravas via agio, gravas che vi ec transformu via in revoin en realazhoin. Num tempe, UNO havas ses oficialain lingvoin. La araban, la cinan, la hispanan, la franzan, la anglan kai la rusan. La araban oni oficialigis en la jaro 1973. La quin aliaen ec de 1946 ciam la institucio estis fondita. Ili estas ancau labor lingvoi, cae tio signifas che oni devas traduci ciuin documentoin en ciuin tiuin lingvoin. Ien amplexa cae multe costa laboro. Samtempe levigas ofte la demando, lau ciui criterioi ciui ceterei lingvoi estas La portugala lingvo estas parolata de pli ol ducent milionoi da homoi en Europo, Americo, Africo, cae Azio. Existas do pli da parolantoi de la Portugala ol da parolantoi de la Russa au de la Franza. Secve, la propono de la Brasilacnabo estas tute pravigebla. Johano Paulo transdonas al iunae cae ne iunae homoi positivan messagion en maniero simpla cae trafa. Ciu ni devus messagi al li pri la celo de esperanto en la mondo?